Ja. <laughs> Yeah. Estos van pa' la turra. Ja. <laughs> Ya tú sabes. Caleb Macié. Yeah. Blended Boy. Eh, empieza a mover, mover, mover, mover, mover, mover, mover. Empieza a mover, mover, mover, mover, mover empieza a mover y me mueve la chapa. Esa puta, viene ni me atrapa. Empieza a mover y me mueve la chapa, yeah. Mientras con tapa acá, Empieza a mover, mover, mover, mover, mover, mover, mover. Empieza a mover, mover, mover. atrapa, esa nalgota rebota en mi cara. Y empieza a mover y esa chapa me atrapa, esa nalgota rebota en mi cara. Y empiezo a mover, mover, lo echando la guachocheta la robé. Un fan brasilero mientras la tuerquera me lo acelera, la llevo pa'l Benz. Los Superman usa sus tangas de capa y las me comparan yo con Kutenapa Nos figuramos en el mapa, se suba la moto y ella lo derrapa, pa pa pa pa pa, dispara y suena rapa, pa pa pa pa pa, esas son para, pa pa pa pa pa, la turra que me atrapa, atrás, pa ella lo derrapa, pa pa pa pa pa, cuando suena rapa, pa, pa, pa, esa para, pa, pa, pa, pa, pa, la turra que me atrapa, trapa, trapa, trapa, trapa, trapa, atrás, rapa, pa, pa, pa, pa, pa, trapa, trapa, trapa, rapa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, rapa, pa, pa, pa, pa, trapa, mover, empieza a mover, mover, mover, mover, mover, mover, mover, empieza a mover y esa chapa me atrapa, esa nalgota rebota en mi cara y empieza a mover y esa chapa me atrapa, esa nalgota rebota en mi cara y empieza a mover, para pa el booty lo tira para pa pa atrás, ey, las pacas son para gastar, las moñas violetas son para quemar, uh, en en el club, al feca le apago la luz con la miel de Winnie Pooh y te lo cuero tan full. Empieza a mover, mover su naga pesada como la de Nicky. En la cama es una friki, estoy fumando de sticky, arrebatado como un hippie. Ey, te gustan los tigres, no la rata Mickey. Estamos en o a acelerando en el mini, encendido como un philly, baby. Empieza a mover, mover, mover, mover, mover, mover, mover. Empieza a mover, mover, mover, mover, mover, mover, mover. Empieza a mover y esa chapa me atrapa, esa nalgota rebota en mi cara. Y empieza a mover y esa chapa me atrapa, esa nalgota rebota en mi cara. Y empieza a mover. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ya tú sabes quién es. Dimas y Baby. Blunted Boy. Blunted Boy. Lo turro en el fan. Tres días con la casa, mami, ya tú sabes. Y ya tú sabes, esto es fan para la turra. Pa' que mueva la burra y que no se me aburra. <laughs>